nunca Tá ligado, né? Oh! Anoiteceu e os bravos partiu pro baile. Sempre feliz na xiga, encostei no mó style. Oh! Horário de verão, curtição fica maneira. E a ver nosso bonde, as mina pensa besteira. Verdadeira hoje em dia, difícil nesse mundão. Cachorro na faceira coração. Disposição tá tendo que os moleque é sem limite. Claro que é poucas que esse pique existe. É mal troca de favor, amor não é mencionado. Ao pé do ouvido me chamou de ordinário. Eu expliquei pra elas um simples já que a vida é curta, os moleque representa Tratando as felinas com uma forma violenta Embrasado no estado, difícil de controlar Um puxão de cabelo que fez ela se amarrar Numa conversa produtiva, até um pouco divertida Indo do passado, vivendo o melhor da vida O lema é 4M, bico fica curioso Se assim em outro patamar. Teu endereço tem Floripa, beira-mar. via através da lupa uma cena absoluta. Várias modelo top se jogando na disputa. Várias modelo top se jogando, ela se joga. Fruto da batalha, os moleque é vencedor. Em busca da melhora, o sonho realizou. Vivendo tipo shake, mudou seu cotidiano. Eu estou indo isso até 18 anos Fruto da batalha, os menores vencedor Em busca da melhora, o sonho realizou Vivendo tipo shake, mudou seu cotidiano Rico e sorrindo, pois ele fez 18 anos Rico e sorrindo e só tem 18 anos Rico e sorrindo, pois nem fez, já fez Rico e sorrindo e só tem 18 anos Vera Cruz, acho que ela o cara, entendeu? Então, tipo, direto, né? entendeu?